Di mo yaw. Ɛnɛ ɛnɛ ɛnɛ bi fa bi mɛntɛn saa na ebinom ɛyareɛ. Kurom ha awutɔ bebree. Ghana awurade yesu. Enyima yi a mebɛ studio koraa mene yɛ yɛ flag bearer for 2012 elections kasaɛ. Mene Nana Addo. Mene Nana Addo kasaɛ ɔsi ɔno koraa so wate bi saa. na nyankopɔn so awehye wa life papa no wɔ meetings ɔwɔ meetings weekend wei ɛne dwoada wɔ meetings bɛɛtrɛ ɔwɔ bi wɔ friday wɔ baako monday na tuesday ne mu wɔ gyidie kɛsɛ sɛ ba because by tuesday no wɔawie ne meetings ɔyɛ nti latest by wednesday deɛ sɛ wɔ kurom ha ɛna ebi mo twe adeɛ no na wɔ hɔ a na yɛ party fo so mo ma mo kɔma tu dodo maame bi frɛ me anɔpɛ yi Ɔman FM yɛ kyee koraa mɛtiɛ no danso mɛkɔ akɔtie jazz anaasɛ country music ɛwɔ network bi ɛhyɛ ɛyi Rwanda hɔ sɛ ɔte aseɛ radio Rwanda yi mu ɛnenam that part of Accra hɔ ne adeɛ iti keke ɛtiefoɔ ɛne yɛde wie no na na akufo ado yɛ flag bearer for the 2012 elections ne ho yɛ papaapa and papa no mu no Ɔno ɔse wate bi, ɔno ɔde ɔte bi a na ɔde ayɛ asesɛm. Nam sɛ ɛdeɛ serious matter ɔsɛ o dabi dabi ɛnyɛ serious matter. Na ne ɛde wɔ mu sɛ meyɛ sure sɛ latest by next week no because owie ne meeting so ada ne bena da wie a nipa ɛkwasi ada korɔ kɔ asɔre ɛwɔ central land. Kwasi ada yɛ a he was in church kwanyɛ sɛ obi sɛ ɔne ghanafoɔ kɔsom yɛ kwasi ada yi ɛsɛ saa kwasi ada no ayɛ se papa de no ahyɛ mɔkyere fridge mu ti menim sɛ sɛ ɔno nso ayɛ trinity the father son and the holy spirit deɛ benim kwasi ada he was in church ɛso saa kwasi ada no ayɛ de nipa no soso afi that kind of politics ɛyɛ dirty kwasi ada he was in church central london conventional church was ɛdɛn central london na ɔwɔ meeting ju ada ne bena ada dɛm yɛsɛ sɛ ɔyɛ no nyina awie so so ɔba bɛka yɛn sa yɛda nyame ase yɛda yɛtie fɔ so ase Manefo afide nso ma dɔ bio bɔ afɔso nso yɛ akɔ MP for Akropong a ɔresie ne nua ɛɛ weekend na ɛbɛ yi na ɔda Nsoman. Yɛbɛkɔ yɛbɛkɔ so akɔ akɔ akɔ taa n'akyi. Nti keke mede ma sɛ ma. Ae ae ae yee gya bra panin yɛ ma no yakɔ ɔno ya na ɔde ne ho asie saa ɔho wɔyɛ taxi vation o ɔgya ne fi cruise no Kudus yɛda ase wo ne wo team nyame de obiara bɛkɔ akɔduru fi ase nti ɔmɔkyerɛ nɔpa mbɛsa ateɛ nka sɛ ne fifi bɔ afɔ ɛkasa ɛwɔ national agenda so ɛɛ yɛ sɔre so no text message ɔsɛ keke afɔre jan can't recognize his own statement what a shame what a disgrace the battle is the loss long live Ghana long live Nana Court case in Jesus name amen Kofi Poku ase ɛna ɔde wei ɛbaɛ ɔs please a copy um I'll serve ɔs na Afɔre John has admitted of multi errors and that he didn't correct the pink sheet ɛha na yɛde bɛsi yɛapem so bi akak ɛde mespa bɛtoa so ɛnɛ biribi nti yɛntumi amfa kɔɔ so no mode ɛbɛkyɛ yɛi Motee Samia Oku nka, motee Otiku Afis Ajaba nka, Steve Amoah, ɛnɛ so Owusu Bɛmpa ɛna lɔya Raboabin Asamoah, dwumadi adubɔfoɔ Agyekum, Baze Kɔtee ɛne wɔn team, Ɔsabarima JJ wɔn boa mo nyinaa yɛde production ɛbrɛ mo, Barnabas nso ɛboae with engineering work. Ne di ho kyerɛ me frɛ me Kwabena Kwakyɛ ɔkyena nɔpa. Pi Lifetime on Ahemfie Radio.